Erdiz, orotara, laueun eta irutan oita amalau hektaren eurtzen dituen bastangoko lur komunal handienetarikoa da. Dola hogei bat urte, Magnesitas den Navaja enpresak, ahobi baten egiteko galdea egin zuen egitarrak abisatu gabe. Horrek, bastanen zinezko ondorio ekonomikoak ekarriko lituzke. Hainbat urtez, baztandarrak horren kontrat borrukatzen aizan dira, eta duela amak bat urte proiektua bertan behera utzi zen, bainan silbitira proiektua eraman zuten. Mikel Sobrino Urrutia erdiz bizirik taldeko kidea entzuten dugu. Duela amak bat urte enpresak lehenik eh, atzera egin zuen, ikusurik hemen jende honitz eh, horren kontra zela, eta joan zen silbetira. Zil beti adi mendiaren magalean dagon herri bata eta han e, alkatea eta alde zituen eta hala ere erabili zuen ugeps modua hango proiektuan hasteko. Hmm. Egia da proiektura auzitegiek gelditu zutela bai erdiz eta bai zilbeti biak aldu demendi Red Natura 2000 eremu babestuan daudelako. Bertan behera utzi badute ere silbitiko proiektua eta erdiz eremu babestu berean baldin bada ere, magnesitas de Navaja proiektu multinazional horrek galdeak egiten segitzen ditu, zientzialari batzuek erten dutelako proiektu hori oraindik egin gajia dela.